вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці тысяча гады камуністычная мафія кіруе ў савецкай беларусі яны вераць у камунізм як у сваю беларускую тоеснасць Усе, хто гаворыць пра нешта іншае, напрыклад, пра нацыянальнае адраджэнне, замінаюць. Яны ворагі, лепей, каб іх не было. Мы ўсе гуляем у адну гульню і імкнемся пазбавіцца ад чужакоў, на што маем санкцыю клясавай барацьбы. Гэта разумеюць і Янка Купала, і Якуб Колас, а лепш за ўсіх ён – Лукаш Бэнда, галоўны літаратурны крытык, чыя газетныя разносы цягнуць за сабою ў выніку турэмнае зняволенне, катаргу або ссылку ў расійскую глыбінку, самагубства або расстрэл. Мафія знішчае сваіх адкрытых і таемных ворагаў, выкрывае сваіх няшчырых прыхільнікаў. Бэнда уважліва вывучае жыццёвыя і творчыя біяграфіі пралетарскіх пісьменнікаў, у шэрагі якіх запісалася мноства збяднелых шляхцюкоў ды папоўскіх дзяцей, якіх непазбежна хіліць у розныя дробнабуржуазныя містыцызмы ды імажынізмы, работы непачаты край. ягоная ўласная біяграфія па-пралетарску простая як стрэл. Нарадзіўся ў 1903 на палесі у тых мясцінах, дзе вёскі маюць назвы вартыя мегаполісаў. Харомск і зборск. Ягоная называлася Шчакоцк. Скончыў камуністычны універсітэт Беларусі. Далей пачынаецца кар'ера літаратурнага крытыка за вочы бэнда называлі аглабельшчыкам, але сучаснікі згадваюць, што хадзіў ён не за глаблёй, а з пісталетам на правым баку, бо з першых кар'ерных крокаў звязаў лёс з НКВД. імя бэнды ў літаратурным асяродку даўно стала назыўным. Яго самога найчасцей згадваюць як вульгарнага сацыялегізатара альбо і зусім проста як літаратурнага ката. Між тым не ўсё так проста ў гэтай гісторыі. Думаючы пра бэнда на стогадовы ягоны юбілей, міжволі пачынаеш адчуваць ягоную прысутнасць побач з сабою. Калі бэнда і сапраўды кат дык ён назаўсёды прывязаны да сваіх ахвяраў мёртвым не баліць і яны ідуць усе разам калі за савецкім часам было накладзенае табу на імёны і творы рэпрасаваных беларускіх пісьменнікаў такое ж табу легла і на імя іхнага ката Як толькі стала магчыма ўзняць забыцця прозвішчы забітых сярод першых усплыло ў друку і прозвішча бэнэ падумалася, калі ва ўсім гэтым і ёсць нейкая містыка, дык знаходзіцца яна не дзе-небудзь, а у нас, у нашым веданні і разуменні таго, чым быў той страшны час і хто такі бэндэ. Вы слухаеце радыё свабода. Лукаш Бэндэ самы адыёзны персанаж у гісторыі беларускай літаратуры ці толькі містыфікацыя, зборны вобраз усіх нашых крыўдаў і бед. Мы гаворым пра гэта ў перадачы вострая брама. У сённяшняй перадачы бярэ ўдзел знаны гісторык і архівіст Віталь Скалабан. У 1988 годзе у газеце літаратуры і мастацтва з'явіўся артыкул светлай памяці барысы сашанкі які так і называўся бэнда фактычна упершыню барыс сашанка паддаў больш-менш поўны нарыс пра жыццё і дзейнасць гэтага чалавека гэтага крытыка гэтага дзеяча які у пакінуў свой вельмі значны след у гісторыі беларусі у гісторыі культуры беларусі канца двадцатых пятидесятых годдоў менавіта з імем бэнэ звязваецца так званая вульгарна-сацыялагічная крытыка калі творы разглядаліся не як творы мастацтва а як звычайныя палітычныя агіткі з артыкула барыса сачынкі бэнэ Ён нават знешне быў непрыемны, худы лысы да апошняга воласа з вачыма, што глядзелі быццам з таго свету і праціналі на вылёт. Помню, калі знаёмячыся ён працягнуў мне руку і я ў адказ падаў сваю, здалося, што дакрануўся да чагосьці ліпкага, агіднага, не то цвілі, не то павуціння ішоў 1960 год і змест не столь аддаленных вярталіся атрымаўшы доўгачаканую рэабілітацыю і грамадзянскія правы многія у тым ліку і пісьменнікі і вядома што адзін то другі з рэабілітантаў заходзілі ў рэдакцыю часопіса полымя дзе я тады працаваў завітаў неяк і ён ён не спытаў як пыталі некаторыя ці чуў я тады яшчэ малады чалавек яго прозвішча ведаў напэўна што чуў не мог не чуць біяграфія яго сёння вядомая ён нарадзіўся ў 903 годзе пад янавым Праўда, якая сям'я была ці там сваякі невядомай, мне наогул вельмі хочацца трапіць у гэтую яго родную вёску. Потым ён вучыўся камуністычным універсітэце. І у канцы двах гадоў ён стаў вядучым літаратурным крытыкам. У яго былі пасады і ў выдавецтве, і ў інстытуце літаратуры акадэміі навук. Бэнда гэта той чалавек, які разносіў усіх пісьменнікаў Болей таго, у 33 годзе у звездзе з'явіўся артыкул журналіста Джлюка, дырыжор аглоблей. З'явіўся такі тэрмін аглабельная крытыка. Ёсць і шарж 1935 год э, газета Лім пісьменнікі ідуць на парнас. У самым канцы гэтага рада якраз лукаш бэнда з дубінай Так што ўжо тады быў сфарміраваны такі погляд, што бэнда гэта аглабельшчы крытык, які ўсіх знішчае. Погляд на яго, скажам так, адмоўны. Яблым ён не быў, Ён добрасамленна выконваў тыя ўстаноўкі, якія фарміраваліся ў ЦК кампартыі Беларусі. Более того, многие из его поплечников жили после войны, и им выгодно было все списать на Бен. А кроме этих отмовных рыс, у Бенда есть то, что сегодня, коли покласти на ваги, то неведомо, что сегодня переважить. Кроме всего иншего, Бенде был коллекционером, сбиральником литературного архива. Ён сабраў вельмі значныя літаратурныя матэрыялы. У 34 годзе бэнэ з'ехаў з мінска ў Леніннград, працаваў на кінафабрыцы Савецкая Беларусь, потым у архівах выкладаў у навучальных установах і архіў ён захаваў. Сёння архіў бэнэ зберагаецца у беларускім дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва. Там сапраўдныя скарбы, там архіў павлюка труса там матэрыялы 30тых гадоў замоцінак з тэкстамі дуніна марцінкевича там хрыстаматыя бронеслава эпімаха шипілы так што калі пакласці навагі то што пераважыць сёння я б адназначна не стаў пра гэта гаварыць архівіст віталь скалабан як і належыць архівісту глядзіць на сітуацыю з вышыні часу і аддае належнае архівісту бэнда Калі перачытаць згаданы артыкул барыса сачанкі мы знойдзем там звесткі пра тое якім чынам бэндэ фармаваў сваю калекцыю крытык не толькі атрымліваў па лініі нквд тыя матэрыялы аўтараў якіх трэба было выкрыць у друку але і сам удзельнічаў у ператрусах на кватэрах ахвяраў шчыра кажучы не ведаю ці дарэчы тут будзе маральны аспект праблемы можна ж разважыць і так Усё адно ніякі бэнда, як бы таго не хацеў, не змог бы выратаваць асуджанага на рэпрэсіі клясавага ворага. Не напісаў бы ён, напісаў бы іншы, такіх пісьменнікаў хапала. І тады тое, што бэнда захаваў архіў рэпрэсаваных літаратараў, дзякуючы якому мы цяпер толькі і можам даведацца пра іх і прачытаць іхныя творы, гэткі бэндаў учынак выглядае лезвенне як подзвіг. Для параўнання дастаткова згадаць факт, які Александр Лукашука пісаў у сваёй кнізе за кіпучай чэкісцкай работай. Аўтар вывучаў асобу іншага крытыка глабельшчыка сталінскай пары Васіля Барысенкі і, натуральна, звярнуўся да ягонах асабістых архіваў. Дык вось усё, што ён там знайшоў, гэта ганаровыя граматы таго самага Барысенкі. А што ж самі артыкулы лукаша бэнда? У свой час яны расцэньваліся як даносы, аднак ці была ў іх нейкая літаратурная каштоўнасць. Віталь Скалабан. Яны не вельмі арыгінальныя. Яны паўтараюць тое, што пісалася і іншымі аўтарамі. Ну можа, ён быў больш малады, напорысты у тридцатыя гады. Уражанне такое, што яго проста нацкоўвалі. Такіх як бэнды было шмат. Але ў сярэдзінах тридцатых гадоў ён ужо выканаў сваю ролю глабельшчыка, ну яго саслалі у Ленінград на кінафабрыку савецкая Беларусь тым не менш мы не можам адмовіць што дзейнасць бэнда ламала чалавечыя лёсы і жыцці не толькі яго дзейнасць ламала уся атмасфера усе дзеянні ламалі лёсы і сёння углядаючыся ў гэтыя трыццатыя гады у вызначыць хто не удзельнічаў у гэтым кашмары просто цяжка знайсці не удзельнічаў той хто быў высланых у вятку сібір у сярэднюю азію з кнігі александра лукашука за кіпучай чэкісскай работай Падчас расправы з сотнямі вучоных пісьменнікаў права караць і мілаваць манапалізавала пэўная група, у якую ўваходзілі барысенко Бранштейн, Бэнде, Вольскі, канакоцін, Клімковіч, кучар, модаль, Іх ацэнкі рабілі надвор'е. З іх ліку следчыя выбіралі аўтараў рэцэнзіяў прысудаў. Не варта перабольшваць ролю гэтых асобаў. Яны нярэдка толькі паслухмяна выконвалі волю іншых. Аднак нельга і прымянчаць, бо гэта была роля памагатых катаў. Аглабельшчыкаў было шмат, але бэнда атрымаўся цэнтральнай сярод іх фігурай. Што праўда, калі параўноўваць яго з некаторымі іншымі, з тым жа барысенкам, дырэктарам інстытуту літаратуры, бэнда сваімі артыкуламі не вымасціў сабе дарогі да высокіх пасадаў ці званняў ці нейкага іншага скарбу. Да канца жыцця застаўся правінцыйным выкладчыкам, якому нават у Беларусь вярнуцца не далі. Такім чынам варта было нам бліжэй падысці да постаці гэтага літаратурнага ката, як ягоны вобраз страціў сваю адназначную адмоўнасць. А што будзе далей? Ён будзе значна ўдакладнены тады, калі мы уявім увесь механізм дзяржаўнай палітыцы ў галіне культуры ў галіне мастацтва літаратуры. Сёння зроблены ўжо значныя крокі дзеля таго, каб убачыць, як гэта ўсё рабілася ёсць публікацыі расіслава платонова які на падставе дакументаў былого партыйнага архіва распісаў гэты ўвесь механізм і там бэнды недзе зусім зусім унізе бо ўсе гэтыя ацэнкі фарміраваліся на версіі і можа не столькі ў мінску колькі у москве сёння надрукавана шмат запісак о беларускам нацыялічскім дзвіжэнні страшилок, як кажу, да, что тут усё захапілі нацыяналісты і так далее. Так што роля бэнда як галоўнага крытыка аглабельщиков Беларусі вядома перабольшаная. Нарэшце самае казытлівае пытанне не ведаю толькі ці прыйшоў час на яго адказаць. Рэч у тым, што ў сваіх вульгарызатарскіх аглабельных артыкулах літаратурны кат Лукаш Бэнда пісаў правду купала не прыняў савецкую ўладу амаль тое што зараз фактычна прызнана гэты тэзіс што бэнда ў прынцыпе гаварыў праўду выказаў і алесь беляцкі яшчэ гадоў 10 назад у публікацыі у часопісе нём купала не разумее рэвалюцыі кола сфармаваўся на ідэалогіі заможнага сялянства бядуля прадстаўнік дробнай буржуазіі у калі выйсці за рамкі эмацыйнага напаўнення гэтых ацэнак, а прачытваць толькі іхны сэнс, пачынаеш разумець, што ўсё гэта праўда. І тое, што большасць беларускіх літаратараў былі нацдэмамі, нацыянальнымі дэмакратамі, таксама праўда. І што падкрэсліванне іхнай пралетарскай сутнасці або адданасці ідэям бальшавізму было найчасцей крывадушным. Можа быць, тут і паўстае галоўная праблема таго часу. Бэнда пісаў праўду, якая гучала як данос. Праўдзівы крытык быў стукачом. Нашаніўскі нацыянал-лібералізм, дробнабуржуазны нацыяналізм, ідэалізм, Цяпер мы разумеем, што клясыкі беларускай літаратуры сапраўды былі носьбітамі ўсяго гэтага, а значыць, у прымітыўнага пралетарскага рэвалюцыянізму былі ўсе падставы бачыць у іх ворагаў Пры гэтым відавочна, што ў шэрагах пралетарскіх крытыкаў маглі быць абсалютна шчырыя перакананыя ў вяршэнстве свае праўды людзі, якія сапраўды давалі рашучы адпор гэтым прошукам буржуазнага нацыяналізму ў імя той новай рэчаіснасці, якая стваралася на іхных вачах у працэсе бязлітаснай клясавай барацьбы. Гэта я да таго, што ў нас няма падставы папракаць бэнды прынамсі двудушнасцю або няшчырасцю. На гэтыя хваробы хварэлі якраз тыя, пра каго ён пісаў, пісьменнікі, якія хавалі сваю сутнасць. Урэшце былі і такія, што спрабавалі тую сутнасць у сабе вынішчыць і пісалі даносы на саміх сябе. ну не даводзіць жа нам сёння, што бэнды не меў рацыі, бо купала не быў ідэолягам нацыянальнага адраджэння. Наадварот, мы сёння інакш пра купалу і не пішам. Выходзіць, сапраўды бэнда меў рацыю. Але ў выніку гэтай рацыі гінулі людзі. Іх губіла сістэма, для якой тая рацыя была даносам, а нацдэмы ворагамі. Сёння мы пішам, што нацдэмы гэта добра і карысна, але зноў жа існуем у сістэме, якая па-ранейшаму ставіцца да нацыянальнага адраджэння варожа. Мы не мелі суду над камунізмам. У выніку адбылася дзіўная дыфузія і блытаніна. Нацдэм купала так ці інакш прызнаны за афіцыйнага класыка, а нацдэм быкаў для афіцыёзу нават пасля свае смерці ізгой у поўнай адпаведнасці з традыцыямі бэнды. Новы падручнік гісторыі для ВНУ ствараецца ў поўнай адпаведнасці з традыцыямі аглабельшчыка ад гісторыі абацыдарскага. КГБ святкуе свае слаўныя юбілей у поўнай адпаведнасці з традыцыямі цанавы. І ўсё гэта адбываецца ў незалежнай рэспубліцы Беларусі. Іншы раз здаецца, што чорная памяці 37 год зусім не скончыўся. Час спыніў свой вертыкальны бег, а ўсё, што змяняецца, змяняецца на гарызанталі таго самага 37. -га. З астранамічнага году ён ператварыўся для нас у эпоху, канца якой не відаць. Даўно няма ў жыцці персанальна цанавы абацыдарскага і бэнда, але персанажы іхныя жывыя і здаровыя. Чаго вартая постаць таямнічага шэймана? а паглядзіце як баязліва акадэмічны інстытут гісторыі ухваліў аглабельны падручнік трашчонка а голдынг узначалены таісай бондар якую ў літарацкім асяродку ўжо і не называюць інакш як бендер паэт геннадзь бураўкін знайшоў і яшчэ аднаго сучаснага персанажа рыхтык бэнде у сваім артыкуле ў беларускай дзелавой газеце ён піша як імя быкова будзе ў гісторыі беларусі стаяць каля імя купалы так і імя замяталіна павінна стаяць каля імя бэнда вы слухаеце радыё свабода лукаш бэнда самы адыёзны персанаж у гісторыі беларускай літаратуры ці толькі містыфікацыя, зборны вобраз усіх нашых крыўдаў і бед. Мы гаворым пра гэта ў перадачы вострая брама. Блытаніну, у якой мы сёння апынуліся і жывем, вольна ці міжвольна множыла сама інтэлігенцыя, якая імкнулася апраўдаць і рэабілітаваць забітых высланых і абылганых калег. Яны пісалі, што абвінавачанні былі няпраўдай і што насамрэч купала рэвалюцыю прыняў ды зразумеў, а кола з бядулем былі зусім пралетарскімі творцамі. Усё гэтае пісанне расквечвалася салютамі вялікаму кастрычніку і ленінскай праўдзе, якая бярэ верх над хлуснёй вульгарызатараў. Усё канчаткова заблытвалася дзеля таго, каб толькі выцягнуць на паверхню забароненыя імёны і творы ворагаў народу. Кажуць, што менавіта бэнэ давёў янку купалу да самагубства. Гэты сюжэт апісаны ў рамане алегалойкі. Бенде называе купалу нацдэмам і прапануе яму адрачыся сваіх поглядаў ды ўстаць на шлях пралетарскай рэвалюцыі. А купала не можа. Дакладней ён можа пісаць вершы пра сталіна і поспехі сацыялістычнага будаўніцтва, але сваю сутнасць змяніць не можа. У адрозненне ад бэнды ён не ў сваёй сістэме, як і большасць беларускіх літаратараў. Што ім заставалася рабіць? мабыць нічога калі выбранае было самагубства змяніць сістэму яны не маглі уцякаць не было куды і не было як змяніць сваю нацдэмаўскую сутнасць яны не маглі таксама яны стаялі кожны сам насупраць сістэмы часткай якой быў бэндэ. праблема суду над злачынствамі камунізму зусім не ў камунізме, а ў тым, што мусіць быць сцверджана іншая праўда. Мы можам колькі заўгодна крытыкаваць і тое, што было і тое, што ёсць, але так нічога і не зразумеем, пакуль не пачнем сцвярджаць, пакуль не сцвердзім адваротнага. Да прыкладу, як можна крытыкаваць антыбеларускую палітыку цяперашніх уладаў, выдаючы пры тым апазіцыйную газету па-расійску як можна казаць пра рэпрэсіі супраць інтэлігенцыі і пры гэтым выдаваць кнігі ластоўскага жылкі геніюш тым рэпрэсаванаму 33 годзе правапісам. Нябожчыкі варочаюцца ў трунах. Гэта ж тое самае, што з імем вялікага кастрычніка на вуснах асуджаць лукаша бэнда. Але гэта не ваш, а ягоны вялікі кастрычнік і вялікі ленін ягоны і светлыя ідэалы камунізму, ягоныя бэнды не двудушны ён сапраўдны змагар сваёй сістэмы і калі ў нашых вачох ён кат значыць мы людзі іншай сістэмы і іншай праўды і пакуль мы не пачнем сваю праўду сцвярджаць мы так і застанемся двудушнымі прыжываламі над здэмамі што за сталіным што за хрушчовым што цяпер застанецца з намі і бэнды дзіўнае прозвішча якога мае як мінімум два пераклады па латыску гэта кат по-польску буду. Thank you.